Džons stāstīja par to, kā viņam tur iet, kā īram. Tagad Latvijas pastāstīs, kā viņam ir īram. Jā, tā ir. Es gan vairāk tā redzētu, ka es to stāstīju un gribu teikt tik daudz eh, runājot par sevi, bet vairāk um, akcentējot to, ko katrs no mums, kas esam šeit misijas dienās, varam uh, pienest uh, eh, šeit misijas laukā. Uh, vai nu no pastarpinātā vai tiešā veidā, bet ko mēs varam darīt, eh, lai šī misija varētu turpināties. Eh, jo eh, tā lielākā lieta, lielākais uzstādījums bija šaubām ir tajā, ka cilvēku dēls Jēzus ir nācis meklēt un glābt pazudušo, un kādreiz mums Latvijā esot, mēs tā izjūtam, ka kaut kādā mērā mums draugi radinieki un tā cita tūlīt cilvēki pazuduši mums. Atliek rokas, kuriem ir paziņas, radi vai draugi Īrijā konkrēti. Anglijā vēl klāt. Jā, nu Vācijā arī. Nu, Vienā sakot, bet ir kādi, ko jūs zinat, kas jums bija līdzās kā labi draugi vai ne, vai cilvēki draudzē, vai vēl, bet kuri šobrīd liekas, tagad ir mazliet pazuduši. Ko darīt cilvēkās, ja es jāmeklēt un glābt? Un par to arī stāsts. Un šobrīd ir jautājumi, tiešām kas prasa atbildi. Viens no tiem ir, eh, kāda ir šī situācija ar šiem, kādreiz mēs sakam, laimes meklētājiem īrijā. Otrs ir, vai mums kā, kā kristiešiem, mums kā baznīcāji ir pa ceļam ar šiem cilvēkiem. Un eh, bez šaubām jautājums ir tas, ko es domāju. Jūs mēģināt tā priekš sevis saprast, kā es varu būt noderīgs Dievam, kā es varu būt Dieva rokās instruments, kā es varu būt uh, noderīgs uh, šim misijas laukā. Kā viņi ir atraduši un nodarbinājuši, kā viņi var būt noderīgi, kāda varbūt to tikai jautā un meklē. Bet jebkurā ja gadījumā tas ir svarīgi. Uh, misijas mērķis, misijas mērķis ir pieaugt Kristu un um, vest citus pie Kristus. Pirmkārt, tad pieaugst, tas nozīmē pašiem augt zinumā. Un tad, kad mēs esam uh, gājuši zinumā Kristu, mēs uh, ejam tālāk uh, pie cilvēkiem. Uh, ir malde par tiem, kas ir Irijā, un tiem, kas ir Anglijā un citur. Uh, viens no maldiem, populāriem maldiem ir tāds, viņiem jau tā netrūkst. Kur tā domā? Paslēdz roku ja, ja es esmu uzstādījis to kā maldu, noteikti <laughs> jūs negribēsiet piekrist. Bet eh, šajā gadījumā tā patiesība ir ja tajā, ka viņiem reāli trūkst gan. Un tā vienā, viena lieta, kas trūkst, uh, viņiem nav darbs, viņiem trūkst darbs, kas viņiem sagādā gandarījumu. Viņi, ne, viņiem trūkst tas, ka viņi var darīt kaut ko ar lielu gandarījumu. Tas trūkst Eh, viņiem nav arī drošā vieta, viņiem nav tas, ko mēs saucam par mājām vai par mājīgumu. Tas izpaliek. Tāpat arī trūkst eh, tas, ka mēs eh, redzam, ka viņiem trūkst šīs atbalsta grupas. Tālāk arī, ja mēs domājam vēl par vienu valdu, viņi ir pagāti. Kur domāt viņi pagāja? Katrā ziņā šī bagātība ir uz papīra. Jo patiesība ir tā, ka ienākums vienmēr ir sabalansēts ar dzīves dārdzību. Un tas, kas tiek saņemts, tas tur arī tiek atstāts. Lielu skājumu teikt, tur nav. Vēl Vēl viens malts, kas ir tāds, ka viņi ir tādi nodevēji, viņi ir tādi brīvās dzīves meklētāji, viņi ir tādi, kas ir Latviju nodevuši, kas ir mūsu latvieši nodevuši un aizdevušies kaut kur projām. Patiesība ir tā, ka tik cik ir cilvēki, tik ir iemesli, kāpēc viņi tur atrodas. Un, Es negribētu uzskaitīt visus iemeslus, bet, bet, bet tur ir daudz. Kā vien, viens no lielākajiem iemesliem, protams, ir tas, ka viņi reāli ir izsūtījumā, eh, vai es teiktu tādā verdzības izsūtījumā, dēļ tā, ka viņi ir vērgi kredītam. Un uh, daudz mums saka, man pietika, lai es pārēstu, lai es, lai es dzīvotu Latvijā, bet man kas nepatika, ne, nepietika, lai es varētu atdot to, ko es biju aizņēmies. Un tas ir tas. Bet ir arī, protams, populāri grēki, un, un, un tas, kas tiešām ir eh, kā problēma, eh, un tā vide, eh, kas tur arī tiek raksturot, ir bez šaubām tā, ka ir materiālisms kā elgrievība. Tas ir kaut kas tāds, ka cilvēki ir pieķērušies tam, ka viņi tiešām var dzīvot tā apmēram ierot veikalā, ka tu vari nopirkt to, ko tu tagad gribi. Tagad. Tas, tas viņus ļoti, tā kā, liekas, tas ir kaut kas tāds ļoti liels piepildījums. Vai atkal, ja cilvēks var, var, var kaut kā citādāk, teiksim, aizbraukt uz, piemēram, kurš no jums gribētu aizbraukt uz Kanārijas salām? Jā, tas kā paši. paši. Un jūs esat dzirdējuši, ka īri, tie cilvēki, kas ir īrijā, latvieši, viņi saka, es esmu bijis Kanārijas salās, esat dzirdējuši tāds izteiciens. Jā, tur nav problēma. Uz Kanārijas salām tas maksā 30 uh, eiro. Jūs varētu atļauties, bet viņi to paceļ tā, es biju Kanārijas salās. Oh, es biju kurortā. Bet tas lidojums uz turien maksā 30 eh, eiro. Tas neko nemaksā daudz. Tas jau vairāk maksā 20 latus. <laughs> tā kā šajā gadījumā, ja kāds ielās to, ka viņš ir bijis kurors, tas nozīmē to, ka viņš ir bagāts, bet tas nozīmē, ka viņš to, ka tur lēts biļets. Uh, <laughs> eh, problēma vēl ir tā, ka ir tāda uh, vai nu no izvērtība, vai izolēšanās uh, no, no citiem, un tas ir dzīves līdzi. Jo Bībelē mēs vienmēr atveram to, ka cilvēks nav radīts, lai viņš būtu viens pats. Viņam vienmēr ir vajadzīga eh, kopība, kopība, vai tā būtu ģimene, vai kā, bet viņam ir vajadzīgs kādu mīlēt un būt kādu mīlēt. Un šī gadījumā ir tas, ka, ja cilvēks tur atrodas viens, viņam tas pietrūkst. Un tas ir pilnīgi tas pietrūkst. Un tad ļoti var rasties arī darījumu e, sakari un tā tālāk. Un beigās jau ir tā, ka mērķis, kāpēc viņš aizdos, varbūt bija palīdzēt savai ģimenei Latvijā, un beigās šī ģimene vispār tiek pazaudēta ar to, kas sākās e, dubult ģimenes un tā tam līdzīgi. E, vai arī cilvēks, kurš saka, nē, es negribu paslīdēt, viņš vienkārši ieraujās tajā liemeņa savā čaulā, dzīvo varbūt virtuālajā Eh, pasaulē, draugos, LV vai, vai Facebookā vai, vai, vai kur citur, bet, bet ārā neiet, jo nu, lai tikai nepakristu kādās attiecībās, izolējas. Tā ir arī problēma. Um, atsvešināšanās. Uh, kā jums ir, ir kā šo koncertu? Nu, kā laika jau var, ne? Es pats biju students, un es esmu diezgan daudz koncertu savā laikā. Bet Cik ilgi tu ierīsi koncertus? Agrāk vai vēlāk tev tas sāks kaut kur jau, nu, <clears throat> kaklās plost. Un šī gadījumā ir tāpatās arī šīm attiecībām, kas tiek mēģināts uzturēt ar draugiem LV vai, vai, vai, vai ar Skype. Eh, tas ir koncerts. Un kādu laiku tā var, bet tādām labām, veselīgām attiecībām, lai būtu ar draugiem vai kā, tas nav iespējams. Un vienkārši tā, ka notiek tāda atsevišķināšana. Ir kā tu esi informēts par to, kā tu tam draugam iet vai kā tam radiniekam iet, bet patiesībā tā ir tāda, tāda, tāda, tāda stikla siena un distancēšanās. Tā ir tā problēma. Jautājums ir ļoti skaidrs, vai mums ir pa ceļām ar šādiem cilvēkiem. Ir pa ceļām vai nav? Ja? Jo ne jau veselību ārstu vajag, vai ne? Un mēs varam teikt, paldies, paldies Kristum, ka viņš mums neskatījās kā uz tādiem pašiem, eh, kuri, eh, kuri ir savos grēkos mirst, bet viņš nāk, lai nostātos mums līdzās. Un tas ir iemesls, kāpēc šī misija sākas. Nostāties līdzās mūsējiem, šī gadījumā īrijā. Nostāties līdzās viņiem, nenorobežoties, nenosodīt, nostāties līdzās. Un šajā gadījumā, ja nebūtu tur veicinieku īrijā, tad jau es varētu palikt arī pie pašu veiciniekiem Latvijā. Bet tieši tāpēc, ka tur bija šīs vajadzības un šīs problēmas, tāpēc arī šī misija sākās un trīs gadus tur atvedos un kalpoju. Tā lielais iemūs pateicos tiešām par brīvu, ka esat kopā manā vārdā, tur es esmu. Un šajā gadījumā mēs darījām visu iespējamo, lai veidotu uh, mazās grupas. Sākumā bija vispār uh, mēģinājums palīdzēt viņiem saprast, viņiem kaut ko tādu vajag. Un tad jau nākamais solis jau būs tagad tālāk jau konkrēti mazo grupu darbs un, un māceklība. Bet tas būs, ja man jāatstāja tam cilvēkam, kurš iespējas mans. Un, uh, lai kalpos tālāk īrijā pēc manis. Mēs eh, mēģinājām šo misijas lauku apgūt dažādi. Mēs mēģinājām gan savu draugiem LV ieiet eh, cilvēku eh, mājās, gan caur, gan caur plašsaziņas līdzekļiem Latvijā, jo kas notiek? Īrijā, piemēram, nav viegli paziņot, ka kaut kas notiek. Piemēram, nu, šeit tā, tad notiek kāds brīdis šīs koncerts, tu, tu tā kā Pakot ziņu, un tas visiem zināms. Bet īrijā tā nav. Īrijā ir tā, ja kāds, ja tu gribi, lai zini, kas notiks īrijā, tad tev ir jāpasaka viņu radniekiem Latvijā. Jo tad uzreiz, tikko izskanēs eh, plašsaziņas līdzekļos Latvijā, tā uzreiz būs zvans eh, vai e-pasts uz īriju un teiks, vai tu zini? Nu, un tad tālāk, ko viņš ir. Kā klājās šai misijai? Es teiktu, tā misija diezgan jauna, nepieredzējusi, un mēs, kā mēs smējamies, mācāmies karot. Apmēram tā, ka ir palaists, palaists šī misija, palaists misionārs, bet īsti nav pieredzes, kā tas ir. Strādāt pie savējiem, bet tomēr citā laukā. Tādā ziņā ir ļoti vajadzīgs eh, gan, gan pieredzes apmaiņa ar jau esošām misijām, gan arī regulāra aizlūkuma. Eh, arī tāpatās arī uz vietas, piemēram, nav tā, ka mēs domājam, ka tā ir bagāta misija, tur viss zeļu plaukstu, tur ir nauda kā spaļa. Tieši otrādi, šī nauda tik ļoti iemīlēta, ka misijai tiek ziedots mazāk un, un draudzes darbam tiek ziedots mazāk, kā Latvijā cilvēks noziegt to dievkalpojumu. Un tā ir vienmēr grūtība. Trūkst miedarbība Latvijas kristiešiem. Tā ir viena lieta, es zinu, ka jūs zinat arī, ka savu, jūs savus draugus un daudz cilvēku zinat, ka viņi varbūt šeit ir aktīvi cilvēki. Tur aizbraucot, viņi pēc kāda laika paliek um, atsevišķināt no uh, draudzes un paliek atsevišķināt arī no Kristus. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka uh, mēs ceļam tiltus, mēs uzturam tiltus, mēs uzturam šo saikni un palīdzam viņiem iekļauties uh, to kristiešu vidē, kas tur atrodas. Un tas paradoks, ko es arī kā luterāņu mācītājs saku, ir tas, ka man nācās kalpot visu Latvijā pārstāvēto konfesiju un, un draugu kristiešiem. Uh, uz dievkalpojumiem mēs kopā nācām visas komisijas - baptisti, luterāņi, katoļi, pareizticīgie metodisti, uh, daži arī anglikāņi, uh, vasaras draugu pārstāvi, uh, adventisti. Viss bija atrodami vienā dievkalpojumā. Tas, tas bija kaut kas Latvijai, tas ir kaut kas neaptverams, bet tā ir ikdiena. Un tas ir atkal tas labais, ka vajag iedrošināt arī savu, savu, savu zināmus cilvēkus, tomēr uzmeklēt uh, tur esošo kristiešu. Bet par to es gribēšu runāt uh, jau konkrēti rīcības soļi. Tā kā man laiks ir uh, tikai 10 minūtes, es lekšu pāri daudz kam, bet šīs četras lietas es gribētu, ka mēs varētu paturēt, tā, uh, kā mēs varam būt iesaistīti šajā misijā tā atpakaļ var atrast šo iepriekšējo. Pirmkārt, tas ir informējot, informējiet vispār kaut kas tāds tur notiek. Vispār ir draudz, ir eh, lūkšanas, ir kopība un tā tālāk. Aizlūdziet. Tas ir ļoti svarīgi. Mērķi ziedojiet, tas nozīmē naudas ziņā, Bet tā kā kādreiz cilvēki gara, vai atbrauc kāds slavētāji, tikko atbrauca Mateja draugs, kamēr kors kopā ar Jēzus draugs, jauniešu kori, un viņi kalpoja ar savām dziesmām, ar to, ko viņi varēja. Tas ir mērķis iedojums, ļoti konkrēts pienesums. Grāmatas, bibliotēkai eh, vai kaut kas cits, tas ir ļoti konkrēts un praktisks, ko mēs varam darīt, jau nemaz nebraucam uz turieni. Un uzturēt tiltu ar jums zināmajiem cilvēkiem. Jo tā lielākā problēma ir tā, ka viņi pazaudē šo saikni, pazaudē šo kontaktu. Jā, te es esmu par to runājis, ka informējiet, ja tas ir daudz, vai tas būtu daudz ziņojumu dēļiem vai kā, kā citādi, bet informējiet par šo misiju. Otrs ir, protams, tas zilošana. Tas ir svarīgi. Aizlūkšanas. Aizlūkšanas ir ļoti svarīgs arī par tiem, kas tur darbojās. Ja man nebūtu vairāku draugu, regulāra aizlūkšana ar to, ko es tur daru, es vienkārši šodien šeit nestāvētu. Jo uh, Pirmkārt, jau ir tas, ka ap, pilnīgi skaidrs ir tas, ka es esmu ielīdzis uh, sātam teritorijā, un, un viņš tur līdz tam ir diezgan labi saimniekojis caur dažādām atkarībām un, un, un elgdevībām. Uh, un tad, kad kaut kas notiek saistībā ar Dievu maiņu, ar Kristu, tad uh, notiek uzbrukumi fiziski, Eh, veselības eh, un attiecību visādu, visādu. Tāpēc arī šis aizlūkšanas, kā, kā šis stils, kā šī aizsardz mūris. Eh, sniegt tādu plecu sajūtu, tas ir ļoti svarīgi. Um, ir labi, ja mēs varam padomāt, varbūt kādu draugu izveidot māsu draugu attiecības ar misiju īrijām. Tādā veidā arī varbūt uh, uzaicinot arī kādus cilvēkus no, no īrijas uh, atbraukt uz jūsu draugu nometnēm vai, vai uz kādiem pasākumiem, ko jūs organizējat. Vienalga, kas var būt, bet, bet mēģinot uh, šo plecu sajūtu pateikt, ka mēs neesam jūs aizmirsuši. Vēl joprojām mēs jūs paturam uh, gan atmiņā, gan, gan, gan savā sirdīs. To visu apkopojot, viennozīmīgi var teikt to, ka šī misijas pavēle liek un dariet um, tā attiecās uz šo misiju, kas ir sākusies, jo ne jau veselajam ārstu vajag. Tālāk šī misija pie, uh, Irijā ir ar šo vienu mērķi pieaug Kristu. Un uh, man ļoti liela vēlēšanās būtu tā, ka varētu pie daudziem cilvēkiem piepildīties tas, ka Zemieties jūs pēc Dieva valstības un viņa godības, un tad mums pārējās lietas būs piemestas, ka mēs katrs to varētu piedzīvot savā dzīvē, kā tas ir, kā Dievs piemet. Kā tas ir, ka mēs varam sakārtot prioritātes, eh, nolikt Kristu pirmajā vietā un pēc tam redzēt, kā Dievs pašķir eh, ceļu gan materiālā pasaulē, gan garīgā pasaulē. Kaut tas tā izdodas. Un, uh, Ja es iesāku ar, ar šo Dievu vārdu, cilvēku dēls ir nācis meklēt glābu pazudušos, um, mēs sevi mēdzam saukt kādā vārdā. Mēs sevi saucam par kristiešiem, ja? Par kristiešiem. Ko tas nozīmē? Iet ar Kristu. Sekot Kristum, iet ar viņu. Un ja viņš ir nācis un meklēt glābu pazudušos, tad arī Eh, pamudinājums sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni, arī tas nozīmē, ka mēs sekojam Kristus paraugam un mēdzam arī sevi nodot, lai citus uzmeklētu, lai citus izglābtu un, un viņiem būtu līdzās. Uz to, lai Dievs palīdz. Paldies!